atölyede bugün anarşizm, coğrafya ve oluş politikaları başlığı altında anarşist coğrafya yoldaşımız Sayın Spinger'la beraber bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Etkinin içeriği anarşizm ve coğrafya ilişkisi ve bu ilişkinin önemi hakkında olacak. Konuşmalara geçmeden önce yönetime ilişkin birkaç sözle başlamak istiyorum. Ee, önce ben bu etkinliği neden yapıyoruz ve konuştuğumuz şeyleri, kavramları coğrafyamız için mücadele sahibiz. Önemli nedir? Bunlardan bahsederek kısa bir konuşma yapacağım. Sonrasında sözü Özgür ve Sayın'la bırakacağım. Ondan sonra kısa bir aranın ardından da soru cevap kısmına geçeceğiz. Anarşizm ve coğrafya. Bu iki kavramı birlikte konuşmak bizim için neden önemli? Bu soruyla başladık, bu soruyla yola çıktık. Bizim için özellikle farklı disiplinlerde e, anarşist bakış ve bir anarşist bir yöntemle yapılacak olan e, bir değerlendirmenin antropolojiden coğrafyaya, tarihten pedagojiye kadar birçok farklı alanda, birçok farklı disiplinde e, ufuk açıcı bir kaynak olabileceğini düşünüyoruz. Birincisi tabii bu. Anarşizm ve anarşist yöntem söz konusu alanların kendi gelişimlerini sağlamasına yardımcı olabilmesinin yanında yeni disiplinlerin ve yeni düşüncelerin ortaya çıkabilmesi açısından da önemli bir kaynak olduğunu düşünüyoruz. Daha öncesinde 26 atölyede bu niyetle gerçekleştirdiğimiz çeşitli aktarımlar, söyleşiler oldu. Aynı zamanda anarşist gazete meydanda da bu meseleye ilişkin çeşitli yazılar, yazı dizileri yayınlamaya çalıştık. Ancak özellikle şu başlık bizim için gerçekten çok önemli. Radikal bir coğrafya neden anarşist olur? Bu soruyla Springer'ın tartışma açtığı şey esasında son yıllarda birçok farklı alanda tekrar tekrar gündem olan, üzerine kitaplar yazılan, söyleşiler gerçekleştirilen mekan siyaseti, me mekan politikasıyla doğrudan ilgili. Mekan meselesi bugün birçok farklı coğrafyada, birçok farklı toplumsal hareketi değerlendirirken önemli bir uğrak noktası birçoğumuz için. Buna örnek olarak Occupy hareketinden Arap Baharları'na, zat direnişinden hatta coğrafyamızda gerçekleşen Gezi, Taksim Gezi isyanına kadar birçok farklı örnek verebiliriz. Bu alanlar ve mekan politikasının geniş bir ilişki içerisinde olduğu hepimizin malumu olsa gerek. Mekan meselesi farklı coğrafyalardaki toplumsal hareketlerin tiyatrolarının anlamlandırılması için önemli bir uğrak noktası. Ancak içinde bulunduğumuz coğrafyada mesele ne yazık ki diyelim, kamusal olan, özel olan tartışmalarına tıklı halde kalmış vaziyette. Kökenini yoğunluklu olarak liberal devlet teorisinden falan kamusal olan kavramı bugün toplumsal muhalefet içerisinde birçok farklı akımdan insanın, bireyin ya da örgütlenmenin yoğunluk olarak can canhıraş savunduğu bir kavram haline geldi. Bu kavramların yetersizliği bizi hem söyleşilerimizde hem gazetemizde yeni bir kavramsallaştırma ihtiyacına itti. Bu kavramsallaştırma ihtiyacını kolektif özgür yaşam alanları kavramını kullanarak aşmaya çalıştık. Bununla ilgili farklı yazılar yayınladık. Söyleşiler gerçekleşti bu kolektif özgür yaşam alanlarının ne demek olduğuna birazdan geleceğiz. Ama ondan önce bahsetmemiz gereken bir iki nokta daha var. O da şu, yaşadığınız topraklarda toplumsal muhalefetin mekan meselelerinde tartışması gereken bazı başka başlıklar olduğunu düşünüyoruz. Kamusal alanın kaçınılmaz bir biçimde devletin karakteri bu başlıklardan bir tanesi. Kapitalizmin özel alanına karşı mücadele ederken devletin kamusal alanını savunmanın göz ardı, göz ardı ettiği belli bazı şeyler var. Şimdi kolektif özgür yaşam alanlarının ne demek olduğunu dair birkaç kısa e, özet bilgi geçeceğim. Nasıl bir mekan istiyoruz? Hiyerarşinin olmadığı, yatay örgütlenen, kolektif ilişki biçimlerinin benimsendiği, bireylerin karar alma süreçlerinde aktif bir biçimde yer aldığı, kapitalizme karşı yaşam alanlarımızı savunurken devlet mülkiyetine sığınmadığımız, ekolojik uyuma paralel bir mekan tasavvur ediyoruz. Bu mekan anlayışı da ancak kolektif özgür yaşam alanlarının örgütlenmesiyle mümkün olabilir diye düşünüyoruz. Eğer bu meseleye ilişkin daha derin okuma yapmak isterseniz etkinlik sonrasında gazetemiz standı duruyor. Oradan e, edinebilirsiniz, buradan okumalar yapabilirsiniz. Tam da bu meseleleri tartıştığımız bir dönemde Simon Spinger'ın bu alandaki önemli isimlerden olarak gösterilen David Harvey ile gerçekleştirdiği bir tartışmaya denk geldik. Radikal coğrafya tartışması başlıklı bu tartışma Meydan Gazetesi'nin 35. 37. ve 38. sayılarında yayınlandı kısa bir şekilde. Yazınsal alanda Marksistler tarafından bilinçli bir yok sayma, gözden kaçırma ve manipüle etmeye maruz kalan anarşist yöntemin ve kuramın coğrafya tartışmalarıyla bir kez daha vurgulandığı bu süreç bizler için önemli bir tartışmaydı. Simon Springer, Piotr Kropotkin ve Elis Replin'in bu alanda mekan politikalarının toplumsal muhalefetin gündemine girmeye başlamasından 100 yıl önce gündem ettiği ve kendi eserlerinde yazdığı çalışmaları altını ısrarlı bir şekilde çizerek beşeri coğrafya alanında çalışmalarını yürütmekte kapitalist ve devletli coğrafyanın karşısında devrimci bir alternatif olarak mücadelesini birlikte sürdürüyoruz. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan coğrafyanın anarşist kökeni mekansal özgürleşmeye doğru bu yakın zamanda Türkçe çevrildi. Ee, çevirmen kitapları neoliberalizm üzerine konuşmalar, pedagojinin radikalizasyonu gibi çalışmaları bulunan Simon Singer ve çevirmenimiz Özgür'e bakıyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Uh, thank you very much for having me here, for all of you being here. I'm super excited to be in Istanbul, my first time visiting the city, uh, and it's great to see so many friendly faces uh, in this room. Um, the windows are open, so hopefully we're not going to suffocate. Um, I will apologize. I don't speak Turkish, so I will be speaking in English, but that will be translated along the way, which I'm thankful for. Um, I speak Cambodian as well, but probably not well enough to uh, actually give this whole talk, and I'm kind of working on the assumption that more people will understand English than Cambodian. I hope that's a, a fair assumption. Um, uh, Her hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim. Burada birçok e, e, arkadaşça yüz görmek beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. E, buraya gelmemi sağ, e, sağladığınız için ve e, burada olduğunuz için çok mutluyum. E, maalesef e, Türkçem bu e, sunum için yeterli değil ama e, tercüme edilecek. E, bunun için de teşekkür ederim. Aynı zamanda e, Kamboçya dilini de biliyorum. Ama e, bu, sunumu yapacak kadar da çok bilmiyorum ve buradaki insanlar herhalde İngilizceyi tercih ederler. O yüzden e, Kamboçya dilini kullanmayacağım. Yeah, so uh, I'm here to talk about anarchism and geography. This is the, the work that I've been doing for a number of years now, and basically what I'd like to do is just give you some background of how and why I uh, have arrived at anarchism um, through geographical theory and where I would see that, um, well, where I see geography going and where I see anarchism potentially going as well in relationship to each other. Bugün anarşizm ve coğrafya hakkında konuşacağım ve bunun e, nasıl ve neden e, anarşizme e, vardığımı, coğrafya yoluyla anarşizme vardığımı anlatacağım. E, ve daha sonra da e, coğrafyanın bugün e, nereye gittiğini, anarşizmin nereye gittiğini ve bunların kendi arasındaki ilişkiyi anlatacağım. So I'll talk about uh, Peter Kropotkin and Elisée Reclus. Um, and their notions of mutual aid and uh, universal geography. I'll probably want to say something about the, the commons, um, something about Marxism perhaps, something about property and its relationship to violence, uh, and something about what I think are, I guess, the ontological and epistemological differences between anarchism and Marxism and uh, why I think anarchism is a, a, a, better way of being in the world, I suppose. And then I'll finish with um, an excerpt uh, from my book, which has just come out in Turkish, uh, The Anarchist Roots of Geography. Um, so I'll say something uh, about hope and the political possibilities of beauty at the end. Bugün e, başta e, Peter Kropotkin ve Ray bahsedeceğim. e, Dolayısıyla karşılıklı yardımlaşma, evrensel coğrafya kavramlarından bahsedeceğim. Ee, bunlarla ilintili olarak e, e, ortak alanlar, komünel olan e, Marksizm ve mülkiyet ve buna bağlı olarak şiddetten bahsedeceğim. Marksizm ve anarşizmin ontolojik ve epistemolojik farklarından bahsedeceğim Son olarak da e, Türkçe'ye yeni çevrilen kitabım e, kitabından bir bölüm alıntılayacağım ve burada e, umuttan ve politik olanaklılıktan bahsedeceğim. Okay, so I mean, how I how I arrived at anarchism is sort of through the back door, I suppose. Is that um, Well, I'm kind of of two minds of this. I've written in some of my work that we're all born anarchists, and uh, I believe that. I believe I was born an anarchist, and I believe that what happens is we start, through the course of our lives, we start to learn the various archies, right? So the kinds of hierarchy or, or patriarchy uh, that surround us. And when we actually become anarchist, what we're doing is a, process of unlearning those hierarchies that we've learned. So I always think of the what if. What if we never actually learned those hierarchies, right? What if we didn't learn patriarchy? What if we didn't learn hierarchy? Um, what kind of world would we live in then? Ee, nasıl anarşist olduğuma bakarsam e, baktığımda geriye doğru aslında arka kapıdan girdiğimi söyleyebilirim. Çünkü e, doğduğum zaman Ee, aslında anarşist olarak doğduğumu ama e, zamanla birçok arkileri öğrendiğimi, patriarki e, gibi birçok e, şeyi öğrendiğimi ve daha sonra e, hayatımın içinde bunları e, anarşist olana kadar bunları tekrar e, geri e, öğrendiklerimi tekrar tersine öğrenmek e, öğrenme yoluyla anarşist olduğunu düşünüyorum. Ve geriye doğru baktığımda e, eğer bütün bu arkileri hayatın içinde öğrenmeseydim ne olurdu? Nasıl bir dünya olurdu diye düşünüyorum. So, I mean, I've said I, I think we're born anarchists, but um, I said I came to anarchism in a, in a different sort of way. And how I come to that is, I mean, I guess growing up, I was also always somebody who cheered for the underdog, so there was that aspect to my personality, but I never identified, like when I was when I was a teenager, I didn't have a uh, backpack with an anarchist ape patch on it or anything like that. I didn't identify as an anarchist growing up. I was a metalhead. I'm, I'm still a metalhead. So, um, but it wasn't until I started uh, engaging in the work that I do in Cambodia. So I've, I've been doing research in Cambodia for over 15 years now, and it was through that uh, understanding it and the way that I was seeing um, processes of violence play out in the context of Cambodia that led me down an anarchist path. aslında e, anarşist olduğumu söyledim ama e, tabii ki e, gençliğimde bu e, bu hiçbir özelliğim yoktu. Bir metalciydim ve e, hala da metalciyim. Ama e, arka sırt çantamda bir A harfi yoktu. Hiç bunlardan e, haberim yoktu. Ama e, ta ki Kamboçya'da çalışmaya başlayana kadar e, bu mesleğim gereği Kamboçya, Kamboçya'da 15 yıl çalıştım ve orada oradaki e, şiddetin ve e, sistematik şiddetin e, bu süreçlerini gördükten sonra e, anarşizme doğru e, düşüncelerim yönelmeye başladı. So I was looking at Cambodia through the lens of geography and what I I mean as a geographer doing my my undergraduate degree I was particularly inspired by feminist geography, and I was somewhat inspired by Marxist geography and the critique of capital that was embedded within that. But it didn't it didn't fit with what I was actually seeing in the context of Cambodia. So, in particular, uh, the research that I was doing was looking at uh, the kind of protest movements that were evolving uh, within Cambodia as a uh, attempt to democratize the country, and then seeing the state uh, oppression that came with that. And so part of that was related to a question of capital as Cambodia was moving towards a free market economy. And so there was something about Marxist critique that worked there, but what Marxism didn't say anything about was the state violence that was coming down upon those protesters. Uh, Cambodia coğrafyanın e, objektifinden bakıyoruz bu zaman. E, coğrafya alanında feminist coğrafya ve Marksist coğrafyadan etkilenmiştim o dönemde ve Marksist coğrafyanın kapitalizm eleştirisi ne önemsiyordum. Fakat bir şekilde bunlar tam yerine oturmuyordu. E, ben orada e, oradaki yaptığım çalışma ee, Kamboçya'daki toplumsal hareketleri ve protestoların bir araştırması içindi. Ve e, o dönemde Kamboçya'da e, demokratikleşen e, dev, demokratikleşme sürecine giren devletin e, devlete karşı e, bazı hareketler vardı, toplumsal hareketler vardı ve bu sürecin içinde devlet şiddetini çok net bir şekilde görüyordum. E, Marksist kritik burada kapitalizmle ilişkili olarak e, bazı e, şeyler söylüyordu. Fakat devlet şiddeti hakkında e, bir beni, beni tatmin eden bir şey söylemiyor. So this early work that I was doing, it was basically just following uh, protest movements around. Like I would, I would try to find out when a protest was happening, and it could be, I mean, it could be anything uh, related to you know, very mundane things like the price of gas is too high. Those were, this was the, the early days of uh, protests being a form of, of spatial expression in the Cambodian context. So, I mean, it was very mundane things. And I remember one uh, protest in particular, it was about 15 people standing on the side of the road with signs saying, you know, gas is too high. 50 police officers show up in a van and they, they all pile out and just start beating these protesters. And I remember a woman uh, being you know, very visibly pregnant and uh, a police officer kicking her in the stomach. And so I was appalled by the violence that I was seeing and um, the way that it was just being used. Uh, you know, for something that wasn't actually posing a significant challenge to the state in any capacity. It was about people, you know, wanting a better livelihood for themselves. İlk yaptığım çalışmalarda sürekli protestoları takip ediyordum. Ee, nerede bir protesto olsa oraya gidiyordum. Ee, ilk, ilk zamanlarda bu protestolar çok basit şeyler hakkında olabiliyordu. Örneğin e, bir e, şey e, benzinin fiyatı hakkında e, ve bu bu protestolar bir mekanın kullanımı hakkında yani bu mekanın e, o zamanlar protesto için kullanılabildiği dönemlerdi. E, örneğin bir protestolardan birini hatırlıyorum. 15 kişi e, ellerinde bir pankartla e, benzin çok pahalı diyordu. Ve e, hem oraya hızlıca bir minibüs geldi. 15 tane polis e, çıkarak onları e, vur, e, onları vurmaya, dövmeye başladı. Ve orada çok belirli bir şekilde e, gebe olan bir kadın e, kadına da e, tekme atıyordu polis. E, ve bu ve bu şiddet beni dehşete düşürdü. Çünkü bu 15 kişinin devlete e, karşı hiçbir e, şeyi görünürde hiçbir e, zararı dokunmayacak gibi gözüküyordu. Ama buna karşı çok yüksek bir şiddetle karşı karşıyaydı. So I was very interested in the geographies of violence uh, and how that was playing out in Cambodia. That was the main focus of the research that I was doing. And in looking at violence, I was wanting, of course, to think about nonviolence as well. What is the pathway out of the violence that Cambodians are experiencing? And so, not only exploring the violence literature, but exploring the nonviolence literature as well. And I remember the precise moment when I turned to anarchism. I had gone to uh, the library um, when when we still used to go to libraries when everything wasn't online. So I went to the library looking in the nonviolence section, and I remember seeing the spine of a book that said, Government is Violence, Tolstoy. And so it was Leo Tolstoy, and it was an anthology of his work. Of course, Tolstoy, the Russian novelist, but also a philosopher, uh, who later became known as a Christian anarchist or pacifist anarchist, but um, he never identified as an anarchist himself, but he was deeply inspired by anarchist thought. So I took that book out and I read that book, and it led me to uh, figures like Reclus and Kropotkin and some of the other uh, anarchists who were thinking and writing at the same time as Tolstoy. Um, benim çalışmalarım genelde coğraf, coğrafyadaki şiddet, şiddetin coğrafyası ile ilgiliydi ve de tabii bunun Kamboçya'daki tezahürleriyle ilgili. E, şiddeti araştırırken e, Kam, e, Kamboçya'nın veya bir toplumun nasıl şiddetten çıkış çıkarabileceğini e, ve dolayısıyla e, şiddetsizliği de araştırmaya başladım. O zamanlar online değildi her şey. O yüzden kütüphaneye gittim ve e, kütüphanedeki e, şiddetsizlikle ilgili e, kitapları araştırmaya başladım. E, orada ilk gözüme çarpan şeylerden biri, e, kitaplardan biri Tolstoy'un e, Devlet Şiddettir eseriydi. E, tabii ki bu bildiğimiz ünlü e, Rus roman yazarı Tolstoy e, ama aynı zamanda e, siyasetle de ilgili eserleri vardı ve e, tabii ki hiçbir zaman kendine anarşist dememişti. E, ama derinden e, anarşizmden etkilenmiş e, ve de Hristiyan anarşizm e, akımı içinde sayılan isimdi. E, etkilenerek okudum ve daha sonra bu okuduklarım beni e, aynı dönemde yaşamış coğrafyacı Bici, e, Reklü ve Robotkin'e yöneltti. So Tolstoy wasn't a geographer, but of course uh, Kropotkin and Reclus were geographers. And what fascinated me then upon discovering them and the work that they had done over a century ago is that contemporary radical and critical geographers weren't writing about them at all. There was no reference to Kropotkin or Reclus in anything that I was reading. Certainly, um, you know, the big figures like David Harvey had entirely ignored this much earlier tradition of, of radical geography. And it was astonishing to me that uh, there wasn't an incorporation of these ideas into contemporary geography because so much of what Kropotkin and Reclus had to say resonates with what's going on right here and right now, right? It's something that is, I think it's living and breathing. I mean, you can obviously see uh, in the way that Reclus and Kropotkin can write that they, you know, that their thinking was embedded within 19th century European philosophy, but those ideas translate, they, they translated into the Cambodian context that I was writing about, and I think there's much that we can continue to learn from what uh, those two thinkers um, were writing about over a century ago. Tabii Tolstoy bir coğrafyacı değildi ee, ve ben Reklüve ve Profetik'ini okudukça 100 yıl önce radikal coğrafyada e, ne kadar e, bugün için bile geçerli şeyler söylediklerini gördüm. E, beni hayrete düşüren şey ise modern coğrafyada o dönemde e, hiç e, Kropotkin ve Rekli'ye neredeyse hiç referans verilmemiş olması ve tamamen yok sayılmış olmalıydı. Halbuki e, Reklü ve Kropotkin'in bahsettiği e, kavramlar bugün hala geçerli hatta e, yaşıyor ve nefes alıyor e, kadar e, bize yakın e, ve e, modern düşünceye e, ciddi katkıları olabilecek düşüncelerdi. Ve bu 19. yüzyıl e, filozoflarının e, filozoflarının günümüze çok e, büyük katkıları olacağını düşündüğüm için bu konuda okumaya devam And so even outside of the, I mean, known geographers like Reclue and Kropotkin, I was also interested in why someone like Emma Goldman wasn't being explored by contemporary feminist geographers. I mean, Emma Goldman, of course, not a geographer, but she was uh, uh, you know, a companion of uh, Kropotkin's, and I can see, you know, so much geography in what Goldman was writing about as well. The contemporary, at least in Anglo-American geography, one of the big uh, foci of feminist geographies today is around embodied geographies, and this is, you know, the body is the site that uh, Goldman spent a lot of time thinking about and writing about. So why wasn't this being engaged as well? Kropotkinin yanı sıra e, anarşist e, yazın içinde Emma Goldman'dan önemli figürlerden biri olan Emma Goldman'dan da aslında bir şeyler görmeyi beklerdim. Çünkü feminist coğrafya özellikle bedenin coğrafyasını inceliyor ve e, e, Kropotkin'in e, arkadaşı olan Emma Goldman da yine bu konuda e, çok fazla düşünmüş ve yazmış birisiydi. E, Emma Goldman'ın da feminist coğrafyacılar tarafından araştırılmamış olması da beni hayrete düşürmüş. So for Kropotkin and Reclue, I mean, it was the Kropotkin's concept of mutual aid that was really resonating um, with the way I was wanting to think about geography and think about the possibilities, right, of remaking spaces and Mutual aid, of course, is a practice of, of, cooperation and reciprocity, and it's something that's deeply embedded in, you know, the, the everyday, right? It's something we all engage in. It's something that is uh, frames our lives, arguably much more so even than capitalism frames our lives, right? We, we rely on each other. We're only we've only survived as a species, in Kropotkin's argument, because of the principles and practices of mutual aid uh, for Reclus, it was his concept of universal geography, which in the contemporary moment, um, you know, universal comes with uh, different set of connotations. It's often associated with neoliberalism and this sort of uh, uh, overarching idea of wanting to uh, encompass everything under one roof, but what Reclus really meant by universal geography is similar to what geographers are talking about today in terms of relational space. He was talking about uh, the connections between people and places, and not just people, but also the wider biosphere, right? So thinking beyond uh, the, the anthropocentric frame of human beings and wanting to think about how we can re- reconnect to at uh, the globe as a whole plants, animals, and uh, human beings all coming together. E, Kropotkin'in karşılıklı yardımlaşması benim e, coğrafya yaklaşımıma çok e, oturuyordu ve benim yani coğrafya hakkında e, böyle düşünmek istediğimi e, fark ettim. E, aslında karşılıklı yardım, yardımlaşma e, gündelik hayatın içindeki işbirliğini e, anlatıyordu ve e, mekanın yeniden yapılanmasını bu şekilde çok daha iyi düşünebiliyordum. E, aynı zamanda karşılıklı yardımlaşma e, bize e, kapitalizmin e, sunduğu çerçeveden çok daha yakın, gündelik hayatta e, kurduğumuz ilişkilere çok daha yakın bir e, temel sunuyordu. E, Renkül ise e, evrensel coğrafyasıyla e, beni e, etkiledi ve e, buradaki evrensel kelimesi e, biraz neoliberalizmle çağrıştırıyor olabilir. Neoliberalizmin e, her şeyi tek çatı altında toplamak, bir köy gibi kavramları çağrışmıyor olabilir şu anda ama e, renklülük bu kelimeyi bugün modern coğrafyanın ilişkisel mekan e, kavramıyla çok benzer bir şekilde kullanmıştı. E, insanların arasındaki ilişkiler, insanla doğa e, ve bütün biyosferle olan ilişkilerini e, hayvanlar, bitkiler ve diğer varlıklarına kadar e, bütün bu ilişkisel mekanı anlatan e, şey evrensel coğrafyasıydı. So yeah, my my current intellectual work is, I mean, it's certainly not the origin of anarchist geography, right? It's something that draws, a, uh, it's part of a renaissance of anarchist geographies, I suppose. And in Reith, you know, going back to Hawken and going back to Reclus and rethinking what are the possibilities that come out of the kind of geography that they were advocating for. Um, they were writing at a time of intensive colonialism, and in the present moment, you know, it's a time of intensive militarism. So there's parallels to be drawn there colonialism hasn't ended either. This is a, uh, a living, breathing process, certainly in the context of Canada, where I come from, uh, but around the world. We're seeing this continually manifest. So, as two geographers who are writing against the grain of geography, which as a discipline is traditionally in the service of colonialism and militarism, what does it mean then to re engage anarchist geography today, to push against the tide uh, of colonialism and militaristic imperatives that geography is usually uh, used to service. Ee, şu anda benim yaptığım entelektüel çalışma e, aslında geriye dönüp Kropotkin e, ve Renkli'yi okumak ve onları tekrar keşfetmek bir nevi radikal coğrafyadaki bir rönesans gibi. Ee, o dönemde 19. yüzyılda e, çok fazla, çok yoğun bir kolonyalizm dönemiydi ve buna karşı bir radikal coğrafya ortaya çıkıyordu. Bugün ise e, yine e, benzer bir şekilde çok yoğun bir militarizm var. Yine kolonyalizm e, bitmedi tabii ki. Tekrar tekrar kendini ortaya çıkarıyor. E, benim yaşadığım yer olan Kanada'da e, örnekleri var. E, ama e, şu anda e, e, o dönemde coğrafyanın yeni ortaya çıktığı dönemde coğrafya emperyalizmin hizmetindeydi ve buna karşı politikalar çalışıyordu. Şimdi ise neoliberalizmin hizmetindeki bir coğrafyaya karşı nasıl karşı koyulur ve nasıl radikal coğrafyayı nasıl oraya doğru sürükleriz. Bunu So, I mean, part of this is, you know, rethinking what anarchism means, or at least bringing it closer to its uh, philosophical idea and the actual practice of anarchism. Um, at, at, least in the English language, the way that anarchism is typically used is as a synonym for violence. Um, it's talked about as chaos or mayhem, and there's not really a broader thinking about it than that. And this exists, you know, within the mainstream media, but it's also very prevalent within uh, the geographical literature that anarchism would stand in for, you know, something horrible happened. Oh, that's a that's anarchy that's happening over there. And so this was, you know, a very problematic representation because it certainly didn't resonate with what Kropotkin and Reclus were writing about. So anarchism isn't about violence and chaos and mayhem. I always say it's about voluntary association, it's about cooperation, it's about mutual aid, right? It's about things that are fundamentally um, public public goods, right? It's it, what's it's what keeps us connected. It's what actually uh, allows us to recognize our um, the symbiotic relations that we have within the world that we live in, but also the kinds of connections that we can um, hope to attain and, and actually practice on an everyday basis with each other. Tabii bu, bu düşüncenin büyük bir kısmı anarşizmin ne olduğu ne olduğu ile ilgili bir felsefi düşünce olarak ve tabii pratik olarak e, bunun ne olduğuna baktığımızda e, şeyde hmm, Literatürde şöyle bir problem var. E, hem İngilizce dilinde hem de coğrafya dilinde anar anarşi denildiğinde bunu şiddetle eş anlamda, kaos, e, kargaşa e, olarak e, kullanıldığını görüyoruz. Halbuki bu e, Kropotkin ve Reklü'yü okuduğumuzda ki e, bize e, oradaki düşünceler de tamamen farklı e, ve hayır böyle değil ve e, tam tersine e, gönüllü işbirliği, karşılıklı yardımlaşma, e, or, ortak iyilik, birbirimizle ilişkiler, simbiyotik ilişkiler e, bunlar geliyor aklıma. So for me, anarchism is about our, our here and now relations, right? The kinds of things, the kind of practices that, that we're wanting to put in place um, to push back against the various forms of hierarchy and the way that we actually just relate to each other um, outside of hierarchical forms. So it's about horizontal organization. And I guess then the question is, how does this relate to geography? And I suppose opening that question up further, what is geography? right? What we can say geography is, you know, a lot of different things, but I was particularly inspired. Um, well, something that Kropotkin said. He said, "If geography is anything meaningful at all, it should be about a means to dissipating our prejudices, right? That the more we know about the world, the more we know about each other, the less uh, hostility, the less animosity that that we're willing to met out against other people or even against you know the environments that we live in. E, bence e, anarş, anarşiz, e, anarşizmde şimdi ve burada ve şimdi ve buradaki ilişkiler önemli. Bütün hiyerarşilere e, karşı olmak e, ve kendi aramızda e, yapay bir örgütlenme yapmak e, bunlar hakkında aslında o zaman bununla coğrafyanın nasıl bir ilişkisi var derseniz geri dönüp coğrafya nedir diye sormamız gerekiyor. coğrafya nedir diye sorduğumuzda Kropotkin'in beni etkileyen bir tanımı var. Kropotkin'e göre coğrafya ön yargılarımızdan kurtulmanın yoludur diye bir tanım yapıyor. E, çünkü e, dünya hakkında ne kadar bilgi sahibi olursak e, diğer yaşayan toplumlar hakkında ve biyosfer hakkında ne kadar bilgi sahibi olursak ön yargılarımız o kadar azalır ve o kadar daha barışçıl ilişkiler içinde olur. So, anarchism is about an idea of reorganizing our lives, right, through our own means, through our own volition, then geography is the process through which we do this, right? It is through space that we actually connect with each other. It's through space that we are able to engage new ideas, have conversations, push back against uh, the forms of oppression that come down upon us. And so geography, I mean, this is coming from Dorian Massey. Geography is a process, right? We often think of um, we often think of geography as something that's limited and set. I mean, this is this talk is part of a, a number of talks I've been giving a, uh, across Europe, and a couple of times at various talks, people have said, "Oh, that's not at all the talk I thought you were going to give. I thought you were going to talk about maps and the names of capital cities and things like that." And that's the kind of view of geography that they have. But geography is much broader than that, right? And so, drawing from Dorian Massey, she talks about geography as a process, right? That we can't separate space from time. Within geography, these things come together. So, we see that spaces are always changing, right? There's a temporal nature to them as they're shifting. The other way she wants to think about this is that all spaces are connected in some way, right? So there's this large story that we're telling, which is the story of geography. It's an ongoing narrative. Um, so Massey encourages us to think about geography as the stories so far that have shaped our lives. And of course, an anarchist perspective would say we actually have the capacity to rewrite those stories and change those stories so that they service us rather than serving the needs of hierarchy and the state and capitalism. um, Anarşist coğrafya hayat, yaşamlarımızı yeniden nasıl örgütlediğimizle ilgileniyor. Ee, coğrafya e, çok dar bir anlamda olmuyor. Genelde birçok bir, e, yerde verdiğim konferanslarda insanlar sonradan bana geliyor diyor ki e, ben işte haritalardan, şehirlerin e, yapısından bahsediyor, bahsedeceksin zannedecek, yani zannediyordum. E, bambaşka şeylerden bahsettim diyorlar. Halbuki coğrafya bunlardan çok daha geniş bir şey. E, <clears throat> coğrafya bir süreç. E, bizim e, e, bu e, yaşamlarımızı sürdürdüğümüz e, alanların e, nasıl değiştiğiyle ilgili bir süreç. Dorin Messin'in bir tanımı var. E, diyor ki mekanı ve zamanı birbirinden ayıramazsınız. Bunlar hep e, bağlıdır ve mekan bir dönüşüm içindedir ve bu dönüşüm zaman içinde olur. E, ve Aynı zamanda e, bütün mekanlar birbiriyle e, bir şekilde ilişkilidir. E, ve bizim coğrafyadan anladığımız e, sürekli değişen bir hikayedir. E, Mesih coğrafya için e, şimdiye kadarki hikaye Ama bunu anarşist bir bakışla e, tekrar ele aldığımızda biz bu hikayeyi yeniden yazabiliriz. Çünkü bu, bu mekanlar e, şimdiye kadar e, kapitalizme ve devlete hizmet ediyordu. E, bu mekan e, hikayeyi yeniden yazarak bu mekanların bize hizmet etmesini diyebiliriz. So geography as a process, right? It's something that we continually remake. We have the ability to shape. We have the ability to create. Uh, we've created a, a, world in the image of the state, in the image of capitalism, but we have the ability to change that story, to rewrite it in a different way. And so, thinking about geography then in an emancipatory sense, it doesn't have to be something that uh, we think we're unable to shape, right? That geography, in other words, isn't passive. It's something that we literally make, right? It's something that we construct. So if we have constructed it one way, there are the, there is the potential of us reconstructing it in another way. And this is this is the power of thinking about space and time as linked together, then, right? We realize the ongoing process of change. It never sits still, right? Um, and this is where I think it actually merges with anarchism. Anarchism as a means without end, right? We think of anarchism as a perpetual struggle. We always have to keep working towards. Uh, we have we might have a goal in mind, but we have to keep working towards it, right? The moment we think we have all the problems solved, is the moment that we actually uh, become too arrogant in our movements and we start to see new problems and new hierarchies arrive. So it's the eternal vigilance, and that merges very closely with an understanding of geography as a process. Coğrafyayı bir süreç olarak düşündüğümüzde şunu görürüz, e, diğer e, farklı şey, e, eski düşünceye göre coğrafyadaki mekan sabit bir şeydir. E, halbuki bir süreç olarak düşünürsek bizim bunu tekrar tekrar şekillendirebileceğimizin farkına varırız. Bizim e, e, anarşizmle ortak noktası da bu. Çünkü e, anarşizm e, bir e, sürekli değişimi gerektiren bir araçtır ve e, eğer biz e, hiçbir yerde bir problem görmüyorsanız o zaman bu, e, bu süreklilik e, bozulduysa e, çok e, kibirli, kibirli, teşekkür ederim, kibirli hale geldiğimizin göstergesidir bu. E, ve e, biz mekanı tekrar tekrar e, yeniden e, kurgulayarak e, mekanın e, anarşist e, bakışına varabiliriz. E, ve burada Messi'nin söylediği şey çok önemli. Çünkü mekanı ve zamanı birlikte düşünmek e, bize e, e, mekanı yeniden yapılandırabileceğimiz e, fikrini veriyor. Bu, e, bize bu gücü sağlıyor. So if we understand geography as a process and we understand anarchism as a means without end, right? It's a perpetual means. Then we start to reshape our political imaginations, right? Instead of waiting for change to come from uh, elected leaders or certain authorities, we realize that change is within our own hands. And instead of waiting for uh, a vanguard to lead us to the so-called promised land, we take that capacity into our own hands once more, right? It's about realizing our agency. And so here's one of the the fundamental differences with Marxism then is I actually, you know, the most well-known living Marxist today is a geographer. But I actually don't even think that David Harvey is a geographer because I think Marxism is an ageographical theory right? Marxism is about an end state. If we understand geography as process and always changing, and Marxism has this idea that history ends, right? That uh, that all that is solid melts into air, full communism arrives, the state withers away, and suddenly we have this paradise utopia. That's the end of history, that's the end of geography, right? We have to realize geography is a living, breathing process. Um, so for me, anarchism is fundamentally geographical, whereas theories like Marxism, they, they've actually become, I mean, there is a geography embedded within that, but at a, at a base sort of level, it's this, this fundamental idea that actually disavows geography. Maybe I'll leave it there and I'll, and I'll say the connections in neoliberalism. coğrafyayı bir süreç olarak düşündüğümüzde e, bu e, politik tahayyülün e, şöyle bir farkı oluyor. E, bir e, değişimin elimizde olduğu ve bu değişim için bir şey beklememiz gerekmediğini farkına varıyoruz. E, bunu Marksist görüşle karşılaştırdığımız zaman e, Marksizmde e, istenen sonucu için e, bir e, istenen e, vaat edilen topraklara varmak için bir bekleme süreci e, gerekiyor. Ve e, David Harvey mesela günümüzdeki en önemli e, Marksistlerden biri e, ve coğrafyacı olarak biliniyor. Fakat coğrafyayı bir süreç olarak ele alırsak e, tarih coğrafyacı değil. Çünkü e, Marksizm'de bir e, son son durum e, tahayyülü var ve bu bir cennet. E, burada tarih sona eriyor. E, dev, e, öz, e, eşit bir e, devlet hatta devlet ortadan kalkıyor ve e, sürekli, sürekli e, devam eden bir e, süreç olarak süreç olarak düşündüğümüzde coğrafyayı e, Marksizm coğrafya karşıtı bir düşünce olarak karşımıza çıkıyor. Halbuki anarşizmde e, tam tersine süre, bir süreklilik ve e, e, bir <clears throat> son, e, sonucu sürekli e, ileriye atan bir düşünce olduğu için e, temelde coğrafi of the So I think of, uh, Marxism as ageographical because I think of it as at least an ageographical theory because it evokes an end state politics. And we can see the mirror image of this in neoliberalism, right? In the same way that uh, Marxism promises uh, uh, a utopian paradise at the end of its revolutionary project, so too does neoliberalism promise a utopian paradise at the end, end of its revolutionary project. So this idea of a, a rising tide lifts all boats, or uh, we just leave everything to the market and, and it will suddenly sort itself out and we'll have this utopian paradise of perfect equality and so on and so forth. I mean, they do. I'm, I'm not saying Marxism and neoliberalism are the same thing, but they evoke a particular view of the world that engages in end state politics. Whereas anarchism is always about the process, right? It's about the means. It's about realizing that there is no utopian promised land. It's always something that we have to struggle towards. It's It's forever on the horizon, and of course, we can continue to walk towards the horizon and reach out for the horizon, but we have to realize we can never, we can never hold that within our grasp. Ee, Marksizmden e, coğrafya karşıtı bir düşünce o, e, olarak bahsettim çünkü e, son bir son durum tanımlayan bir siyasettir. E, aynı şekilde neoliberalizm de e, bir sondur sanılıyor. E, nasıl ki Marksizm bir devrim sürecinden sonra size bir e, vaat edilen e, bir cennet sunuyorsa neoliberalizmde e, farklı bir şekilde e, işte pazar ekonomisi işte e, yükselen dalga bütün e, gemileri üstünde bırakır ee, her şeyi pazara bırakılın düşüncesiyle farklı bir yoldan ama yine e, bir son nokta, bir e, cennet var ediyor. Bu açıdan e, o da e, neoliberalizmde benzer şekilde bir coğrafya karşıtı düşünce. Anarşizm ise bir sürekli bir sürekli bir ufka bakıyor. Yani yine bir ufuk var. Ee, ama bunu bu ufku hiçbir zaman tümüyle kavrayamayacağımız düşüncesine dayanarak e, bir e, bir ütopik bir e, vaat vermiyor e, ve bugüne odaklanarak bu ufuk, ufka doğru yürüyebileceğimizi söylüyor. Okay, um, I'm happy to take your questions on these sorts of things after. After I promised I would read uh, an excerpt from my book, so I'll give you a short passage from the book. Then we'll have a break, and then I'm happy to take your questions. Size başta söz verdiğim kitaptan bir alıntıyı okuyacağım. Kısa bir alıntı. Sonra bir ara vereceğiz ve soru cevap kısmına geleceğiz. Oldu. Uh, do, yeah, we just Okay, so anarchism is not about breaking away from society and fleeing from the systems and structure, structures that dominate our lives. It's about refusing them here, in this space, and now, in this moment, by converting thought into action through prefiguration. Anarşizm toplumdan korkmak ve yaşamlarımıza egemen olan sistemden ve yapılardan kaçmak değil. Prefigüratif bir şekilde e, geleceğin çekirdeğini bugünden yaşayarak düşüncelerimizi eyleme dönüştürmek yoluyla burada, bu mekanda, şimdi şu anda o, o egemen yapıları reddetmek. As Reclus proclaims, never will we separate ourselves from the world to build a little church, hidden in some vast wilderness. Here is the fighting ground, and we remain in the ranks, ready to give our help wherever it may be needed most. We do not cherish premature hopes, but we know that our efforts will not be lost. Rektörün ilan ettiği gibi biz hiçbir zaman kendimizi dünyadan ayırıp yabanda saklanmış ufak bir kilisini inşa etmeye çalışmayacağız. Kavganın zemini buradadır. Biz yerimizde duruyoruz ve en çok ihtiyaç olan yerde dayanışmaya hazırız. Zamansız umutlar beslemiyoruz ve çabalarımızın boşa gitmeyeceğini biliyoruz. In other words, anarchism takes hold of hope by refusing to let it linger as an ideal never realized, a promise never fulfilled, or a dream never lived. It's not enough to yearn for something more, something different, and something new. We must be willing to embrace our fear of the unknown and realize that the familiar landscapes of hierarchy are little more than a debilitating crutch, undermining our creative capacities by beguiling us with their unyielding series of false promises. Diğer deyişle anarşizmin umudu kavrayışı, onun hiçbir zaman gerçekleştirilmeyen bir ideal, hiçbir zaman tutulmayan bir söz ya da hiçbir zaman yaşanmayan bir rüya olarak oyalanmasını reddetmek. Daha fazla, daha farklı ve daha yeni bir şey arzulamak yeterli değil bilinmeyene karşı korkumuzu sarmalamaya istekli olmalı. Ve şunu anlamalıyız ki hiyerarşinin bildik manzaraları, manzaraları bizi zayıflatan koltuk değneklerinden fazla bir şey değildir. Ve bitmek bilmeyen yalan vaatleriyle aklımızı çelerek e, yaratıcılığımızı karartmaktadır. For centuries now, we have been conditioned to believe that their old order, supported by police, magistrates, and soldiers, is the first and last chance for humanity to thrive. Yet this is an order that has brought the world to the precipice of an environmental catastrophe. And now, as we choke on the ashes of complacency through blackened lungs, it threatens to jump headlong into the abyss. It is an order that has flirted openly with nuclear annihilation, asking us to trust its supposed fidelity to our well being as it conspires against us, surging ever onwards towards the apotheosis of war. Yüzyıllardır polis, jandarma ve askerle desteklenen eski düzenlerin insanlığın gelişmesi için ilk ve tek yol olduğuna inanmaya şartlandırılmışız. Ancak düzen yerine kaos, refah yerine yoksulluk ve güvensizlik, barışık çıkarlar yerine savaş getirenler, sömürenin işçiye karşı daimi savaşı. Bu düzen öyle bir düzen ki dünyayı çevresel felaketin kıyısına getirdi ve şimdi biz kararmış ciğerlerimiz kayıtsızlığın külleriyle boğulurken bizi uçuruma kafa üstü atlamakla tehdit ediyor. Bu düzen öyle bir düzen ki açıkça nükleer katliamları gökyüzü ve bize karşı kumpas kurup sürekli yücelttiği savaşa doğru sürüklerken güya bizim hepimizin iyiliğini gözettiği için ona güvenmemizi istiyor. It is a vile abomination, a parasitic void, a colossus emboldened by artifice, animated by greed, and swallowed by the flagrancy of its own ego. Yet we willingly feed this revolting beast a steady diet of our own flesh. Our young are consumed as its soldiers, our old become its sages, and the sick are celebrated as our commanders, clergy, and kings. Weary of the circular ruins that have been piled high at the hearth of humanity, anarchists seek new forms of organization. We ask how it is that words, so often left to hang empty and breathless in the wind like the echoes of distant bells, might be given life by being changed into action. Aşağılık bir dikkat garibesi, asalak bir balon, hava havacıvayla gaza gelmiş, açgözlülükle hareket eden ve kendi egosunun çirkinliği tarafından yutulmuş bir dev olsa da sürekli ve isteyerek bu iğrenç yaratığı kendi etimizle besliyor. Gençlerimizi onun asker, gençlerimiz onun askerleri olarak tüketiliyor. Yaşlarımız onun bilgeleri oluyor ve hastalıklar onun kumandanları, din adamları ve kralları olarak kutlanıldı. İnsanlığın kalbine yığılan enkaz dağından bakan anarşistler yeni örgütlenme biçimleri arıyor. Bunca zaman uzaktaki çanların yankıları gibi rüzgarda asılı ve nefessiz kalan kelimelere nasıl hayat verilebileceğini ve eyleme dönüşebileceğini soruyor. For Kropotkin, the answer was easy, even if he recognized it meant a great deal of hard work. He looked to an endless commitment to transformation as the key wherein courage, care, and the spirit of community become just as contagious as cowardice, compliance, and the politics of command and control. Çok büyük bir zorluk çaba gerektirdiğini kabul etse de Kropotkin'e göre cevap basitti. Ona göre en önemlisi hiç durmadan dönüşüme sadık kalmaktır. Böylece cesaret, özen ve topluluk ruhu en az korkaklık, itaat ve emir ve kumanda politikaları kadar bulaşıcı ve yaygınlaştırıcı olabilir. We can no longer be content to dwell in the dream of possibility, to trust the proclamations of academics, or follow the commands of the president. Deep down, we know that what is really required to change the shape and course of our world is a single act of courage, kindness, or community that originates from within ourselves. It is singular, any such act may appear meaningless against the oppressive deluge of the status quo, multiplied by our numbers and committed in solidarity with others, the colossus that we have all breathed life into begins to shake with fear and gasp for air. Artık olanakların dalmakla, akademisyenlerin bildirilerine güvenmekle ya da bir başkanın talimatını izlemekle yetinemeyiz. İçimizde derinde dünyanın şeklini ve gidişini değiştirmek için gereken şeyin kendimizden kaynaklanan tek bir cesaret, nezaket ya da topluluk edimi olduğunu biliyoruz. Tek başına böyle bir edim, eylem mevcut durumun baskıcı taşkınlığı karşısında manasız gibi görünebilir. Sayımızla kaplanıp başkalarıyla dayanışma içinde gerçekleştiğinde ise daha önce can verdiğimiz derin nefesi kesilir ve korkuyla titremeye başlar. How can we make plans for the future on something as frail as hope when we have not spent the time cultivating our desires into the strength of actual lived experience? This question reveals the importance of anarchism. It is a beautiful enabler. Without embracing our capacity for living now and doing for ourselves in this moment what we would otherwise leave to the protocols of authority, we kneel exposed at the foot of the giant with his cruel and ugly shadow drawn out upon our backs. Arzularımızı yaşanmış gerçek deneyimin gücüyle harmanlamak için zaman harcamadıysak, umut gibi narin bir şeye dayanarak nasıl gelecek planları yapabiliriz? Bu soru anarşizmin önemini ortaya çıkarır. Anarşizm güzelliğin olanaklı hale getiriyor. Şimdi yaşama kapasitemize sarılıp şu anda kendimiz için yapabileceğimiz şeyleri otoritenin işleyişine bırakırsak zalim ve çirkin gölgesi sırtımıza bulan devin ayaklarının dibinde diz çöker ve açıkta kalırız. For those of us who embrace anarchism, we don't simply yearn for the light, we stand and walk towards it, claiming that strength is to be found not in what is dreamt possible, but as an illumination of the powerful beauty we collectively represent. Anarşizmi benimseyenlerimiz basitçe ışık hasretiyle yanmıyor. Ayağa kalkıp ona doğru yürüyoruz. Gücümüzü olanaklı olduğunu düşlediğimiz şeylerde değil, kolektif olarak temsil ettiğimiz kudretli güzelliğin aydınlığında bulacağımızı iddia ediyoruz. So let us reject the darkness that threatens to devour us all Let us convene a new language of aesthetics that places each and every one of us at the center of its conversation. Let us become beautiful by recognizing the meaning of each other's lives in concert with our own. But most of all, let us awaken to the fact that beautiful is something we already are. This sentiment forms the, the heart of an anarchist geography. It is our path to spatial emancipation. Haydi hepimizi yutacakmış gibi duran karanlığı reddedelim. Hepimizi ve her birimizi muhabbetin merkezine taşıyan yeni bir estetik estetikliği oluşturalım. Birbirimizin hayatının anlamını kendimizinkiyle uyum içinde takdir ederek güzelleşelim. Ama hepsinden önemlisi şu gerçeğin farkına varalım. Güzellik zaten olduğumuz bir şeydir. Anarşist bir coğrafyanın kalbini bu hissiyat oluşturur. Mekansal özgürleşmeye giden yolumuz budur. Arkadaşlar arada hemen şeyi e, alt tarafı kullanabiliriz kapının girişini. Bu arada sandalyeleri bir düzenleyeceğiz tekrardan. Sonrasında, sonrasında tekrar. Sorular olan varsa sırayla alabiliriz. Buyurun. Merhaba. Ee, iki tane sorum var. Bir tanesi de Üçüncüsü daha başka bir konuyu nasıl değerlendirebiliriz? Birinci sorum e, anarşist bir coğrafya açısından Mojova'daki süreci nasıl değerlendirecek? E, burada bir kooperatifler hareketi ve savaş ekonomisi eğer takip edebilmesi oradaki ikili ekonomiyi nasıl değerlendirecek? İkincisi de Türkiye Cumhuriyeti'nin son altına yaptığı müdahale ve sonrasındaki oradaki liberal neoliberal politikanın gelişimi ile ilgili süreci nasıl değerlendirdiğini soruyorum. İkincisi de e, doğrudan sunumuyla ilgili Marksizmle e, anarşizmin ayrışan yanlarını ve bunu coğrafya bağlamında anlattı. E, fakat Marksizmin e, ve Marksizm sadece bir Marksistan değil de bir Marksizmden söylüyorsa Marksizmden yararlanarak bir sürü akımın da oluştuğunu işte pozitif böyle öğreticilerin işte Foucault'un oluştuğunu düşünüyorsak yani Marksizmi unik bir şey olarak değerlendirmiyorsak e, benzeştiği ve yararlanabileceği yerler açısından yerleri nasıl görüyor? Yani benzeştiği oradan alabileceğimiz anarşist hareketin veya toplumsal mücadele alabileceği neler var? uh, there are two questions. Uh, one is about uh, the talk, and the other one is about uh, a contemporary issue. Um, so, uh, from the perspective of anarchist geography, how do you evaluate uh, the revolution in Rojava? Uh, if you have followed the there was a cooperative uh, cooperative economy in place, uh, and, and besides that, there was a war going on. How do you evaluate these uh, two economies occurring in the same space? do you prefer I ask the second question uh, and uh, I'll continue with the first question? And uh, how do you evaluate the uh, uh the neoliberal and uh, other uh, uh, how do you evaluate the, the situation uh, in after after the Turkish invasion and what are the processes, geographic processes in, in place uh, after the, uh, the invasion and war. Yeah. Uh, okay, both great questions, but probably I'm not positioned well to answer either one. I mean, these, this is something that I would uh, necessarily defer to local people to answer these questions, right? It's not, you know, as an outsider from Turkey, it's not really uh, my place to say, you know, this is this is what worked and this is what didn't work. I mean, I think within any given community, whether we're talking, uh, you know, in, in, this space or uh, Cambodia or Canada, the point is is that um, we we should Engage a lot of respect for the voices that come out of that situation because they have the lived experience within that context, right? It's one thing to sort of, um, you know, make an analysis from afar, and, and anyone can do that, but what, you know, where I think a, a, greater sense of value comes from is if local communities are able to articulate their own voices. Bu konuda e, maalesef cevap verebilecek bir durumda değil Çünkü e, dışarıdan analiz yapmak, uzaktan analiz yapmak kolaydır. E, bunu herkes yapabilir ama e, e, orada e, orada yaşamış olmanın bir değeri vardır ve buna saygı duymak gerekir. Ve e, bu soruyu o, orada e, yer, yerelde e, yerel insanlara sormak gerekiyor. E, ve orada orada çalışma yapanlara sormak gerekir. Bu yüzden bu iki soruya da aslında e, cevap veremiyorum. Um, and the second question is about the presentation. Yeah. More, I'll ask it. Um, um, you, you have compared the Marxist and anarchist geographies, and uh, but when we take Marxism uh, not as a single uh, person view, but a, uh, but a, maybe a, uh, a uh, something that just uh, came until today, a line of thought, and which actually helped other ideologies like post post structuralism. do you do you see any uh, anything that uh, that we can benefit from that the uh, social opposition can benefit from any idea uh, in, in, the Marxist uh, literature? Yeah. Yeah, I was going to say something else about the, the first question too, in terms of um, the framing of two economies in one particular space, and I think this is you know, it's perhaps particularly uh, acute in the example that you gave, but I mean, this is kind of the uh, one of the, the key critiques that a friend of mine, Richard J. White, is making uh, about uh, anarchism and in, in any given context is that it always exists alongside whatever the prevalent economic system is um, or political system. So he looks to the way that uh, he's writing from the UK and looking at the way that, um, you know, a lot of the everyday organizing, right, in terms of uh, the domestic labor that's being done or the, the kinds of connections between neighbors is very much in what we could interpret in an anarchistic sense and yet there's this dominant narrative about the UK as being a capitalist society and, and capitalist relations. But he's wanting to show the undercurrents of anarchism that uh, exist within any given context, it, uh, focusing in particular in, in this case on the United Kingdom. Ee, ilk soruya ilişkin bir notum var öncelikle. Ee, İngiltere'de e, yaşayan e, R.J. White isimli meslektaşımın e, anarşist e, coğrafyaların e, her zaman ikili bir e, yapısı olduğundan e, bahsetti e, bahsediyor ve e, çünkü e, anarşizmin e, şu andaki e, egemen e, ekonomik ve politik sistemlerde e, yaşandığı e, yerlerde zorunlu olarak e, ikili bir e, sistem. Yani egemen sistemin içinde başka bir e, coğrafya olarak yaşandığını görüyoruz. E, e, White bu e, gündelik örgütlenmenin e, ev ev e, ev içi emeğin e, ve e, ev içi emeğin ve toplumsal ilişkilerin içinde e, her zaman bir anarşist alt akım olduğunun e, olduğunun araştırmasını yapıyor ve bunu söylüyor. So another way, just to uh, elaborate a little bit more on that, is another way to think about this is through the metaphor that Colin Ward, who was a uh, an anarchist, um, an anarchist urban planner, anarchist theorist. I mean, sometimes people want to claim him as an anarchist geographer as well, but he had this metaphor of anarchist seeds beneath the snow, right? In, in, other words, we can have this prevalent system, whether it's war or capitalism or the stage or whatever it is, but always underneath that there will be anarchist seeds, right? And kind of our, the way, you know, what are the potential of those seeds and how how uh, willing are we to cultivate those and sort of thaw the snow away and allow them uh, allow them to spring up? Um, in different places. It'll be to greater or lesser degrees, but the point is, is that they're always there. There's this this radical, fertile potential of anarchism that's uh, necessarily embedded within any space. E, uh, Colin Ward e, uh, bir e, uh, anarşist bir şehir planlamacısı. Onun kullandığı bir eğretilemeyi kullanmak istiyorum. Anarşist tohumlar her zaman karın altında vardır diyor ve bu şekilde farklı yerlerde e, bu e, farklı yerlerde ortaya çıkabilecek bir potansiyelden bahsediyor. E, değişik mekanlarda bizim bu tohumları nasıl yaşartacağımız e, önemli ve bununla ilgilenmemiz For the second question about Marxism, you know, is there any value or benefit uh, to this theory. I mean, yeah, it, it, was. Marxism is something that inspired me early on in my career, and there certainly are good things still to take out of Marxism, but I think there's distinct limitations uh, in Marxist theory. Um, again, I mean, I talked about sort of how I uh, arrived at anarchism through an examination of Cambodia, and part of that is, you know, thinking about how the Khmer Rouge uh, put Marxism into practice in that context and how that uh, manifested itself as a genocide. So it was really difficult for me to adopt a Marxian perspective given the context that I was working in. Bana ilham veren bir şey var mı? Evet. Yani hayatımın ilk döneminde böyle bir ilham kaynağı oldu. E, ama Marksist teorinin e, çok e, açık, e, belirli sınırları var. E, ve ben e, e çalışmalarımı Kamboçya'da yaparken e, Halpot'un e, Marksizmi nasıl e, uygulamaya koyduğunu gördüğüm zaman e, bunun e, bunun kesinlikle kabul edemeyeceğim e, bir şekilde e, yani bunun hiçbir şekilde bu teoriyi benimseyemeyeceğimi anlamıştım. O yüzden benim için ilham verici bir şey artık değil. But I mean, in terms of the, the good things, well, the critique of capitalism, I mean, Marx was one of the most eloquent, eloquent writers uh, about capitalism and the problematics therein. Uh, and certainly, you know, that's been taken up in, in positive ways within uh, critical theory. But I mean, one of the issues um, about Marxism is that uh, uh, much, you know, much like neoliberalism, it tends to exist within the domain of theory, and when it's applied in actual practice, some of the key principles seem to break down, right? And we saw that, uh, you know, the historical iterations of Marxism when it was put into practice haven't necessarily worked out so well, right? So there's one of the problems that we can see within that. Um, and I just think in terms of the, you know, I think it's a bit of a ruse in terms of thinking that the state will ever wither away within that within that capacity. If you want, you know, an anarchist looks at means as the only possibility, right? Uh, that's all we ever have fundamentally. But an, uh, a Marxist wants to use a certain kind of means to realize a particular end. And if we understand that all we ever has is, is means, then that, you know, in a Marxist sense, their end, right? They say their end is the equivalent of anarchism, but they want to use, you know, they want to use the reins of the state to get there. And what they fundamentally just recreate is the state over and over again. And the state is, maybe I'll stop there and hmm. then I'll say the point about the state. Marksizmdeki en önemli nokta kapitalizmin eleştirisi ee, ve bu buradaki problematik e, ve neoliberalizmde de aslında aynı şey var. Tamamen teoride kalması. Pratiğe döküldüğü zaman bu teorinin <coughs> ana prensipleri e, darmadağın oluyor. His, e, tarihsel olarak da bu böyle. Yani bu Kamboçya'da gördüğüm şey aslında tarihsel olarak e, dayanağı Marksizm olan birçok e, şeyin e, örgütlenmenin e, de, devletin e, bir, bir şekilde yürümediği e, ve aslında e, Marksizmde bir e, araç amaç sorunu var. E, amacın amacının anarşizmle aynı olduğunu söylüyor ama aracının e, devlet olması e, devletin tekrar tekrar e, yeniden yaratılmasını doğuruyor. Dolayısıyla e, sadece teoride kalan bir yaklaşım. So, I mean, anarchist critique takes that critical approach to capitalism, but it realizes that the state is inseparable from that, right? So this is the fundamental difference: is that, you know, going back to Kropotkin and Bakunin, they realize that you cannot tear the state and capitalism apart, and we've seen this play out through the historical examples as well. That it, you know, the Soviet Union, they were engaging in certain forms of capitalism. Uh, China under communism was doing the same thing. The Khmer Rouge, the Khmer Rouge, you know, they wanted to create an a, a egalitarian agrarian society that was uh, completely closed off from the world, yet contradicting that uh, imperative they were engaging in external rice markets, so selling rice to actually fund their revolution. So there was this decidedly capitalist character embedded within that. And so I think, you know, my overarching critique of Marxism is it's a politics that's selling snake oil, right? It's selling it's selling you false promises. It's the promise of emancipation from capitalism while feeding you more state, right? Well, as they're feeding you the state, capitalism is continuing to function within that. Ee, Kropotkin ve Bakunin'in çok önceden gördüğü şey devletin kapitalizmden ayrılamaz bir şey olduğuydu. Ee, ve bunun tarihsel örneklerinde de e, gördük. Yani Sovyetler e, bir, bir nevi e, değişik e, şekilde kapitalizmi uygulamaya kondu. Amaruş o şekilde Kamboçya'da ve e, bu, böyle baktığımızda e, Marksizm aslında bize e, şey vaatler, boş vaatler veriyor. Çünkü e, bu e, bir boş vaatler politikası haline geliyor. Çünkü e, devlet e, güçlenirken e, kapitalizm başka biçimlerde yeniden üretiliyor. So Marxists will always say, well, these are bastardizations of Marxist theory, right? These are these are versions of Marxism that don't that don't actually meet with the theory. The theory is doing something good. And it's the exact same uh, argument that we can see being engaged with reference to neoliberalism, right? I mean, so the question is, when is Marxism ever a pure theory, right? We can, we can only judge our theories based on their application. That theory is never devoid from practice. And this is what I find so uh, powerful about anarchism is it never wants to separate theory from practice. So if we think about neoliberalism, what is neoliberalism other than a theory that is, you know, as a theory, it's like, whoa, okay, the market solved everything. That sounds wonderful, right? Hooray, the world is an entirely uh, egalitarian world where inequality doesn't exist because the market solved all that problem, right? Economists love to use neoliberalism because it's this theory that floats in the sky. But what geographers do is they insist that neoliberalism is grounded in the world. So at, and when we ground it in the world, we start to realize the problems of neoliberalism, that it results in certain forms of violence, that it necessitates inequality, so on and so forth. So why can we hold Marxism up in the sky and not insist on grounding it in the world as well, right? And that's where anarchism is located. It's always grounded in the world. It's always the everyday material practice that, of course, I think it needs a theory, but that theory can never be devoid of the practice that it engages. E, Marksist bu bu yorumlarımı duydu, duyduğum, duyduklarında Marksistler e, Marksist teorinin e, bozuk bir versiyonundan bahsettiğimi söyleyeceklerdir. E, fakat zaten e, eleştirinin temelini de bu oluşturuyor. Herhangi bir teoriyi pratiğinin dışında nasıl değerlendirebiliriz? Aynı şey neoliberalizm, neoliberalizm için de geçerli. Ee, ekonomistler tamamen teori olduğu için onunla uğraşmayı çok seviyorlar. Neoliberalist e, ekonomiyle uğraşmayı seviyorlar. Fakat coğrafyacılar ısrarla bunu e, dünyada e, yere basan ve somut örneklerini değerlendirmek istiyorlar. Çünkü neoliberalizm de aynı şekilde e, belli biçimlerde şiddete yol açıyor. E, anarşizm bu açıdan e, çok kuvvetli. Çünkü hiçbir zaman teori ve pratiği birbirinden ayırmıyor. E, ve e, bunlar birbirinden besleniyor. So, again, I think there are good things that can come out of Marxism, and the most interesting component of contemporary Marxism for me is autonomous Marxism, But what's interesting to me about that is the way that it is, you know, interesting and problematic. It's interesting in the sense that they're starting to realize the problematics of the state, but then the problematics of autonomous Marxism is that they're doing in this in such a way that they're ignoring all the anarchist work and, and organizing and literature and so on and so forth that already exists, right? And so the fundamental question then of autonomous Marxist is what's actually new about that, and aren't you just um, sort of appropriating anarchist theory and packaging it in Marxist terms, right? Um, so it's interesting but problematic at the same time. <coughs> Modern Marksizm'de benim ilgimi çeken aslında bir akım var. O da otonom Marksizm. Fakat hem ilginç hem de problematik bir kısmı var. Çünkü e, sonunda e, Marx'in aslında devletin bir problem olduğunu anlamış olması önemli ve e, bu konudaki pratikleri. Fakat e, anarşist e, tarihi ve e, literatürü tamamen yok sayarak e, bir e, akım oluşturmaları e, bu, bu da problematik kısmını oluşturuyor. Çünkü e, o zaman siz ne, yeni ne getiriyorsunuz? Yani e, anarşist fikirleri e, alıp e, çalıp Marksist terimlerle e, konuşmanın e, bir pro problem olduğunu düşünüyorum. I could probably say a lot more, but you probably get the gist of, of Çok daha fazla konuşabilirim ama e, büyük ihtimalle e, özetini aldınız. Çocuklar yani şeyi soracağım şimdi hani coğrafya söyledik ama hani doğayla ilgili ilişkilerimiz açısından e, genel bir e, yorumlama içine de yani girebilir miyiz? Orada düşünceleri Doğa kısmını biraz açabilir misin yani? yani ekolojik yani, anlamda mı yoksa ekoloji, ekoloji manasında aynen. So, ee, bir de mare uçuşununla ilgili fikirleri de e, So uh, we talked about anarchism and geography, but uh, what do you think about the relations uh, with uh, nature and ecology, and also uh, what do you think about the uh, of marine culture? Yeah. Yeah, that's a great question, and it's something that I'm starting to work on now. I mean, I've got uh, in process right now. There's four volumes of anarchist political ecology that will be coming out next year, and I mean, ideally, hopefully, one day they'll be translated into Turkish or parts of that. But um, you know, the, the kind of uh, imperative behind this project is to think through that very question that you've just asked, right? we think we typically think of political ecology as a Marxist sort of enterprise, and it's like, you know, why has it been defined in that particular way when we have figures like Bookchin who are doing interesting work, what he was calling social ecology? Um, why aren't contemporary political ecologists revisiting what Bookchin had to say? But even, you know, Bookchin was deeply inspired by Kropotkin and Reclus as well. So why aren't we actually going back to this earlier lineage as well of, of uh, how geographers or, or, just scholars in general were actually thinking thinking about nature and the environment through an anarchist lens. Aslında bu çok güzel bir soru. Çünkü ben de şu anda dört dört cilt halinde bir anarşist politik ekonomi çalış, ekolojik çalışması yapıyorum ve umarım yakında da Türkçe'ye çevrilir. Ee, ve e, bu alan yine tipik olarak Marksistlerin e, bir alanı olarak düşünüyor, düşünülüyordu politik yıkıcı. Halbuki Bukchin diye bir figür var. E, Bookchin de e, zaten Kropotkin ve Reklü'den etkilenerek e, bu alana dair sözünü söylemişti. E, Burada da aynı şekilde e, daha geriye gidip e, bu alandaki e, Kropotkin ve Reklin'in sözlerini de tekrar değerlendirerek bu çalışmada ele alacağım. Yeah, I mean, what, and what do I think of Bookchin in particular? Well, I think his, you know, I think his work is super interesting and valuable, and there's a lot to be gleaned from that. I'm of I'm of mixed minds of the end of Bookchin's career, where he took turned his back on anarchism and sort of said, you know, I'm not an anarchist, uh, whatever. I mean, on the one hand, it's you know, anarchism is not beyond critique either, so I think it's important to be willing to accept the kind of critiques and reflect upon them, which is, I think, in part what Bookchin was trying to do, right? And becoming frustrated with the way maybe some of the arrogance that was uh, finding its way into the anarchist circles that he was engaging in. So I can appreciate his sort of cynicism for that because I think you need to have this critical reflection uh, in whatever you're doing. But on the other side of that, it's like now he's kind of used as this wedge, right? Like David Harvey loves to raise the idea of Bookchin and oh, he turned his back on anarchism, ha ha ha, sort of thing, right? And it's like, okay, uh, so he did, but nonetheless, you know, uh, he articulated these great ideas that contemporary anarchists can still continue to work with. E, çok ilginç olduğunu düşünüyorum ve değerli değerli olduğunu düşünüyorum çalışmasının. E, hayatının sonundaki e, anarşizme sırtını dönmesiyle e, ilgili karışık duygular içindeyim. E, anarşizm de tabii ki eleştiriye kapalı bir şey değil. Yani bu onun eleştirisini dinlemek e, gerekir ve e, büyük ihtimalle içinde bulunduğu anarşist çevrelerin içine bu daha önce bahsettiğimiz kibrin sızmış olması e, bu, bu bir etken olabilir. E, fakat e, bu, yıllar sonra şu anda e, David Harris tarafından bir silah gibi kullanılması e, e, bak e, bu şimdi anarşizmi bıraktı ha ha ha gibi e, kullanılması tabi e, iyi bir şey değil. Great translation on the ha ha. <laughs> <laughs> Ben de iki, iki, iki sorum olacak. Birincisi e, Mark, bilindiği gibi Marx e, preneolitik toplumların e, fakir olduklarını, e, şey, zenginlikten yoksun olduklarını ve bu zenginliğin e, ve refahın artık değerin oluşumuyla, ortaya çıkmasıyla gerçekleştiğini iddia ediyor. Ben bu Marx'ın bu tezinin e, e, Simon'ın e, Marksizm'de bir final noktası olduğuna ilişkin e, eleştirisiyle çok ilişki olduğunu düşünüyorum. Zira Marx e, bunu aslında o ilk toplumların fakirliği son noktanın zenginliğini övmek için bir açıdan bunu ortaya atıyordu. Kendisi bu Marx'ın bu yani e, ilk toplumların e, fakir olduğuna, doğayla kurdukları o ilişkinin aslında zenginlikten yoksun olduğuna katılıyor mu? İkinci soru da ikinci sorum da doğayı keşfetmekten bahset, e, bahsetti. E, doğanın ve coğrafyanın e, olanaklarını anlamak. Bana öyle geliyor ki bu olanakları anlamak doğanın belirli yasaları olduğunu da e, kavramak anlamına geliyor. Coğrafyanın ve doğanın. Ve bir şekilde bu yasalara da bir noktada boyun eğmek gerekiyor. Yani Bakunin'in de buna ilişkin bir şey söylediğini hatırlıyorum. Doğanın yasalarına boyun eğmekle ilgili. Bu boyun eğme ilişkisini nasıl değerlendiriyor? Hani bir ana, anarşist olarak doğanın yasalarına boyun eğmek Two questions. So, uh, Marxist, uh, Marx says, uh, talks about the uh, Uh, poverty of the uh, pre-neolithic uh, people, uh, humans, and then he uses this uh, uh, to contrast with the end of paradise uh, realms, uh, that's the revolution and And uh, so, do you do you uh, agree with this with this determination that the the Neolithic people were poverty, or do you see the relation with nature of the humans different? And second, question is uh, understanding the uh, nature as uh, a geographer means to understand its laws. And at some point, humans need to obey. So obey or submit before these laws. Uh, and as an anarchist, how do you uh, see this relation of uh, obeying the nature's laws? Yeah. Uh, two great questions once again. Um, so Marx and the supposed poverty poverty of pre-Neolithic people. I mean, this is this is one of my fundamental problems with Marxism is that uh, you know, for, first of all, the presentism, right, within that thought, the idea, the idea of the path. I mean, it's the equivalent of, uh, of Orientalism, right, but in a temporal sense. So, Orientalism functions on the distant being, well, we don't know that it's problematic, uh, and we start to engage in imagination that is uh, prejudice against that, right? This is how Edward Said said Orientalism functions. So, in the temporal sense, it's looking at the past and saying there's something deeply problematic about that. I mean, on the one hand, yeah, we shouldn't romanticize the past, but on the other hand, how can Marx articulate? How does he know the poverty of the past, right? How does how does especially in the prehistoric, pre-Neolithic era? I mean, it, I, it, it's a worldview that's actually precisely the opposite of what Kropotkin would say, which is an idea of mutual aid being a practice since time immemorial, right? And but even then, you know, Kropotkin is uh, uh, appealing to something that he can't know for certain either, right? How did mutual aid work before recorded history? This is this is an unknowable question, right? Uh, which is what's interesting now. This sort of uh, this this push of uh, anarchist archaeology that sort of leads us into potentially reveal, shedding some light on some of these questions. I've got more to say, but I'll let you translate. uh, Marx, e, Marx'ın bu ilkel topluluklardaki neo, e, neo, neo, neo, neo, neo, neo, neo, neo Söyleyeyim. Yoksulluğu hakkındaki düşüncesi benim için gerçekten e, problemli. Çünkü e, bu hatta temel problemlerden biri. Bu, bu çünkü e, şimdicilik denilebilecek bir şey. Yani o, o bugünkü koşullara göre e, geçmişi hatta çok çok eski geçmişi değerlendirmek. E, bunun e, şey coğrafyadaki örneği e, oryantalizme, Edward Said'in söylediği gibi e, uzaktaki bir yeri hayalimizde e, kurgulamak problemi. Dolayısıyla e, Marx'ın o, o dönemdeki yoksulluğu nasıl bildiğini e, anlayamayız. Yani bunu bilemez çünkü. E, ben ama bir yandan da o dönemi romantize etmek de istemiyorum. Yani e, mesela Kropotkin e, o dönem de bir e, karşılıklı yardımlaşmanın tümüyle yaşandığını söyleyecektir ve e, yani bunun da nasıl yaşandığını e, çok da bilemeyiz. Sadece yeni yeni anarşist e, antropoloji ve arkeoloji sayesinde belki biraz fikrimiz var ama e, bu döneme ait aslında e, bir şey söyleyebileceğimizi düşünmüyorum. Bu kadar net Yeah, I mean, and the other part of this is it, and Marx articulated this very clearly within his thought. The uh, the idea of the stages of history, right, and moving through them, wherein he used capitalism in a very utilitarian sense, right. Capitalism was instrumental. And remains instrumental in the Marxist project, right? How do we reach this promised utopia, the post-revolutionary conjuncture? We arrive there through capitalism. So, and I mean within that, you can even see the colonialism of Marxist thought, right? What is what is colonialism other than a manifestation of capitalism? And Marx advocated for colonialism in particular ways, right? Advocated advocated it as an emancip as an emancipator of certain peoples, right? Moving them out of this pre, uh, neolithic stage, which he viewed some people as, rather than realizing that everyone on Earth, and this is Recluse view, he wanted universal geography was about going around the world and making observations to make an argument, not in a colonial sense, but anti-colonial, that no culture should be held higher than any other, that they're all equal and they all exist right here and now in this present moment. So, what a European perspective wants to say, oh, that's primitive, you know, this is a very Eurocentric, problematic, racist worldview, right? And that's something that Reclus wanted to fight against. And so, I mean, you know, we're starting to unpack some of the problems that uh, I, I think are just inherent in a Marxist perspective that um, contemporary Marxists haven't necessarily grappled with in the full capacity or, or are even able to answer. And therein is one of the key problems of Marxism as, a, as an idea. It's taken one man placed him on a pedestal as the origin of a whole theory and a body of thought, right? Anarchism, on the other hand, you know, uh, people like Pierre Joseph Proudhon, uh, maybe, maybe I need to stop there and let me translate. Okay, I'll come back to that thought in a moment. Uh, Marksizmdeki başka bir sorunu daha aslında çağrıştırıyor bu soru. Çünkü e, Marksizmde e, tarih aşamalar şeklinde ele alınıyor. E, burada bu tarihin aşamaları içerisinde kapitalizm kullanışlı bir şey olarak anlatılıyor. Yani bazı insanları özgürlüğe doğru bir adım daha yaklaştıran bir şey olarak. Ve e, aslında kolonyalizm de e, böyle bir yerde duruyor. E, Marx yani çünkü kolonyalizm kapitalizmin bir e, ortaya çıkış şeklinden başka nedir? Yani bir, bir biçimidir ve dolayısıyla kolony, e, kolonyalizmin de e, ve neolitik insanları e, bir, bir aşama daha ileri e, ilerlettiğini, ileri e, götürdüğünü söyleyebilir ve e, buna karşılık e, Elis Regnum'un e, coğrafyası e, kolonyalizmin tamamen karşısı, karşısındadır. Çünkü e, e, savunduğu şey coğrafyaları tek tek dolaşıp buradaki kültürleri diğer hiçbir kültürden e, diğer hiçbir kültürün bu kültürlerden daha üstün olmadığını, hepsinin e, aynı seviyede olduğunu söylemektedir. E, bunun karşısındaki görüş ve o e, dönemdeki kolonyal görüş e, ırkçı e, bir bakışla e, ve e, bu, e, bu diğer kültürlere ilkel diyebilir örneğin. Ve e, bu bakış açısı Marksizmde içkindir. E, ve modern Marksizm buna tam olarak e, cevap verebilmiş de değildir aslında. Ee, ana Marksizmdeki sorun şöyle e, bir kişiyi alıp e, bir teorinin tepesine büstünü koyuyorsunuz. Ve e, problem aslında biraz burada başlıyor. Bundan devam Okay, yeah, so I mean, <coughs> there's, there's not time you know, I think to go into all of these issues, but it's sort of shedding some light on what's going on here. I mean, it's something that I'm actually uh, working through right now, right? that uh, a systemic critique of Marxism. Harvey's got a book, David Harvey has a book, 17 Contradictions and the End of Capitalism. I'm starting to work on a book called 18 Contradictions and the End of Marxism, right? And going through systematically, like, what are the issues here? you know, so there's so many that we can unpack, but I mean, going back to where I, finished my last thought was around uh, Marx, is, Marx as one person and the theory being built off of that person, right? And uh, the problematics of having a theory named for an individual. It's always tied to his thought and the problematics therein, right? So can Marx can Marxism as a theory escape the racism uh, and the colonialism that was embedded within Marxist thought. Anarchism, on the other hand, isn't named for an individual, right? Uh, Pierre Joseph Proudhon, the first person to ever call himself an anarchist, was a sexist and a misogynist. And so I think it's great that we're not Proudhonists today because we don't have to carry that baggage, right? We can recognize the good parts of Proudhon's work and the critique of property that is he made and then realize that the sexism that that's you know intensively problematic and it's not something that we have to carry with us moving forward as anarchists, right? Anarchism has been this beautiful potential to always grow and to continue to shapeshift in ways that, you know, I think Mar- Marxism has this perpetual chain to the past, right? Whereas anarchism can be about the present, but also about an idea of moving forward. We don't have the cult of personality that Marxism has. It's not about one person, it's about all of us together and figuring the, these issues out, you know, as a community. Ee, bu soru aslında şu anda üstünde çalışmakta olduğum şeyin parçası. Ee, David Harvey'nin e, kapitalizmin sonunda on, 17 e, 17 e, çelişkisi. Kapitalizmin 17 çelişkisi e, diye bir kitabı var. Ben de e, Marksizmin 18 çelişkisi diye bir kitap üstünde çalışıyorum. E, ve deminki kaldığım yere dönersek e, Marksizmi e, Mark, Marx tek Marx'ın tek bir kişiyi e, bir teorinin e, en tepe noktasına e, koyarak onun bütün e, oradaki bütün problemleri taşımak zorunda kalıyor ve e, Marx, e, Marksist düşüncenin içindeki e, örneğin buradaki ırkçı ve kolonyalist fikirler fikirlere karşı e, bir e, bunlar sürekli Marksizmle birlikte taşınıyor. Halbuki a, e, anarşizmde belli bir e, kişi hiçbir zaman bu konumda değil. Örneğin ilk defa anarşist e, olduğunu e, söyleyen Proudhon e, çok fazla seksist ve e, kadın düşmanı bir kişiydi ve e, e, bizim şansımıza e, onun bu düşüncelerini bugüne taşımıyoruz, e, eleştiriyoruz ve e, bu şekilde e, sürekli büyüyen bir düşünce haline geliyor anarşizm. E, ve hiçbir zaman bir kişinin kültü e, olmuyor. E, anarşizm tek bir kişinin değil, hepimizin e, kolektif bir e, düşüncesinin ürünü olarak devam ediyor. Okay, uh, move on to your second question um, about nature. I'll, I'll try to answer this one super quick. It's basically, I mean, I think it's a good question, but I think the way that you framed it is part of the problem of the question, right? And it's not your fault for framing that way. It's the way that contemporary society actually thinks about our relation to nature, an adversarial one, right? So the contemporary worldview is humans need to dominate nature uh, to make our mark in the world, and everything submits to, uh, you know, a, a, form of human supremacy, if you will, right? Um, and it's perceived of as this clash, this battle, right? And so then you're flipping that on its head and saying, well, don't humans have to actually submit to nature? So the way that you've rendered it then is it a, a dichotomous sort of idea between humans on the one hand and nature on the other. And the way that I'm wanting to see the world is as an integral geography, right? that there isn't human versus nature, it's rather human, nature, nature, human together. That we are part of nature, that we are embedded within it. We're one of, you know, Reclus, and this is deeply inspired by Reclus' thought about, you know, the idea of humans becoming, uh, humans are nature becoming self conscious, is the way that he wanted to think about it. So the other question about an anarchist political ecology, going back to that, it's how do we rethink this set of relations? How do we undo this adversarial uh, sort of position that we placed ourselves in vis-a-vis nature and instead re-embed ourselves within nature as one of its beautiful expressions, right? Not as something to submit to or that will make us submit, but just part of who we are, right? Part of part of the beauty of the world, part of the possibility. Um, so it requires like a radical rethinking of, of the way we're positioning ourselves. And there are, you know, there's lots of precedents for that that we can see within um, various peoples around the world. When I say the contemporary worldview, I'm meaning the Eurocentric worldview, right? That, uh, for example, in you know, what's today referred to as Canada, which is a colonial name that erases the uh, indigenous histories of all the various people on that place, um, they have a much different sort of uh, understanding of human beings' place within nature. And so there's a great deal that I think, uh, you know, humanity as a whole can learn from these kinds of connections, but certainly anarchists. But there's some great synergies between anarchism and indigeneity that uh, allows for, for learning and allyship. Evet. <clears throat> Şu ikinci soruyu çok hızlı bir şekilde cevaplamaya çalışacağım. İyi bir soru ama sorulma şeklinde aslında sorun olduğunu düşünüyorum. Bu senin sorunun değil bu çünkü modern dünya görüşünün bir yansıması e, modern dünya görüşünde insan doğayı kontrol eden e, bir şey ve de doğada insana hizmet eden bir şey olarak görülüyor. Sen bunu tersine çeviriyorsun ve o zaman e, tam tersine biz doğaya e, boyun eğmek durumunda değil misin diyorsun. Halbuki e, bu, bu şekilde iki taraflı, zıt kutuplu düşünmenin kendisi sorunlu olduğunu düşünüyorum e, ve e, insan ve doğanın birbirinin parçası olduğunu ve e, Reklü'nün e, tanımıyla insan doğanın e, bilinçli bilinçlenmesidir diye bir tanım var. Bu, oradan bir ilham alıyorum. E, ve bu e, karşıt e, konumlaşmanın yerine e, insanın e, aslında e, Doğanın aslında bizim e, bir parçamız yani bir, e, bizim onun bir parçamız ol, e, parçası olduğumuzu düşünmek gerektiğini düşünüyorum. E, bu modern dünya görüşü derken e, bunun Avrupa merkezli e, olarak tanımlayabiliriz. E, yaşadığım yer e, Kanada e, aslında bir coğrafyanın kolonyal ismi ve bu kolonyal isim orada yaşayan yerlilerin varlığını siliyor. E, bu e, bu e, yerlilerin düşünme şekli aslında anarşizmle çok fazla ortak yan taşıyor. Onlar anarşist demek istemiyoruz ama e, bu arada ciddi bir sinerji var ve buradan öğrenebileceğimiz çok şey olmuş. Teşekkürler sunum için. Ee, bugün coğrafya kavramıyla beraber konuştuğumuz mekan kavramı üzerinden ben bir soru sormak istiyorum. Ee, mekan kavramının aynı zamanda bir ontolojik e, bir yanının boyutunun da olduğunu düşünerekten e, insanın o mekanda kendine var ediyor oluşu ve var oluyor oluşu sebebiyle e, anarşist, anarşist coğrafya ve e, mekanın e, varoluş felsefesiyle il, e, ilişkisini o nasıl kuruyor? Böyle bir ilişki kuruyor mu? Böyle bir fikri var mı? Böyle bir düşüncesi var mı? Yine bununla ilişkili olarak böyle bir ilişki ortaya koyarsak coğrafya ve mekan ve varoluş felsefesiyle e, coğrafyayı sürekli bir e, süreç olarak gördük. Duran değil de sürekli bir süreç. Aynı zamanda o mekanda e, da ee, o coğrafyada, o mekanda sürekli bir varoluş mu gerçekleşiyor? Durağan değil de bir, sürekli bir varoluşu mu gerektiriyor? diye bir soru sormak istiyorum. Um, thanks for the presentation and uh, I have a question about space and uh, uh, space uh, as, uh, as uh, ontological space uh, is Uh, about uh, the human uh, man's existence and being. how do you see the, as an anarchist? The, how do you see space making man and man making space? And how do you see the existentialist out uh, um, in these terms. Uh, and when we say uh, the space is not stationary, it's a process, so does it mean the existence or being is also uh, uh or should be uh, continuous and uh, as a process. Devirebildim mm-hmm. maybe, bilmiyorum. <laughs> This is the, uh, another great question. I mean, for me to answer this sufficiently, we would probably have to have a, you know, a few days together to have a, a, a, chat about this. Is I, I, mean, these are the big questions, right? These are the things that, um, you know, that I, certainly I think about in a very broad sense all the time, but it's it, it's difficult to to carve them down into uh, packageable ideas, if you will, right? But I mean, I'll, I'll try to answer you nonetheless uh, as best I can. I mean, it, it is something that. Um, you know, the question of being embedded with it, within there, right? That it's, you know, I think it's the question we all wrestle with. Why are we here, right? I mean, what it, what is the point of any of this? And, um, you know, in my book, I, I touch upon this a little bit in the sense of, um, you know, I address ideas of spirituality, right? I identify as an atheist, but I consider myself uh, a spiritual atheist. And my spiritualism is directly related to my anarchism in the sense that, um, again, I, I want to think about the connectivity, right? Not just with the world, but all that is, right? That we are all embedded within whatever this great mystery is. We're all just part of that. Uh, and, you know, how is consciousness formed within that? These are all uh, superb questions that you know, are beyond my particular capacity to, to answer in a, in a sufficient sense. Um, but in terms of the ontologies of space and, and human human being, right? Being in the world. What it, what does this mean? What are the politics of being? I mean, this this is a question that I try to grapple with within my work, um, and I think there is a politics to being, and I think it's important, right? And I've had Marx, I've had Richard Pete. he's a well known Marxist geographer. He's basically uh, said to me that writing about being is ridiculous, right? That uh, so there's a chapter in my book that's specifically about you know questions of, of spirituality and trying to engage a politics of being. And Pete says this is worthless, right? And I think that's one of the limitations of Marxism as well, because if we don't start to think about being because it's, as you've recognized, it's so fundamental to the way we think about space. Our being makes space, and space makes our being, right? So there's this distinct connection. Um, and you're right, it is a process, right? If space is a process, our being is a process. And I don't know if that process continues after our bodies die or not, right? That's the big question that we all may be asking ourselves it, you know, our consciousness ends, but if we're part of this broader ether of the universe, then, you know, in what ways is that consciousness reborn? Not as Simon Springer, not as the, the ego of my own identity or anything like that, but new, you know, uh, new con- it's an inevitability, inevitability after I die that new consciousness will come into the world, right? So how it, in some ways, if I'm only part of the universe, how is that not also me, right? So we can think of our lives living on not as ourselves, but in the new flourishes of being. Um, that's a lot probably to translate, but finding inspiration in someone called Alan Watt, um, who I think his work, there's, uh, I don't know if you're familiar with him, but I think it's fantastic the kind of ways that he's used spirituality. Uh, that I read through an anarchist lens that he's making, you know, I don't think he's necessarily aware that he's making a connection to anarchism, but that's certainly the way that I read his work. Um, на <laughs> Yani bunu cevaplamak için bir iki gün bir arada yaşamamız gerekiyor. Ve bunu tartışmamız gerekiyor. Ve bu e, çok geniş anlamda üzerine düşündüğüm sorular. Ve yani çok genel olduğu için bu tanem çok insan. Ve bunlar zor sorular. Ve e, bir düşünceleri paketleyip burada bir e, cevap oluşturmam imkansız. Yani ne, neden buradayız? Yani amacımız ne? E, ve bu, bunları söylerken kişisel olarak yani ancak cevaplayabilirim ve ben kendim ateistim ama e, spiritüel ruhani bir ateistim ve bunun buradaki spiritüelliğimi de aslında anarşizm üzerinden kuruyorum. Çünkü e, her şeyin birbirine bağlı olduğu gerçeği, yani sadece insanların birbiriyle ilişkisi değil yani olan her şeyle ilişkimiz e, bana bunu düşündürüyor. E, bir bilinç e, bir bilinç var e, ve ve bu tamamen beni aşıyor cevaplamak. E, ama oluşun bir politikası olur mu? Ya yani bunun üzerine çalışıyorum. E, bu, bu konu üzerine çalışıyorum ve e, ya, bu konuda yazarken e, Marksist e, coğrafyacı Pete Richard Pete, Richard Pete e, bana geldi dedi ki e, oluş konusunda e, olmak konusunda yazmak çok saçma. Yani zaten bence Marksizmin e, buradaki sıkıntılarından biri bu. Yani o, oluş konusunda e, oluş temelde aslında mekanla ilgili bir şey. Ya yani senin de söylediğin gibi hani mekan e, insanı, insan mekanı yaratıyor. E, ve e, bu konuda Marksizmin bir şey bunu saçma görmesi zaten ciddi bir e, limitasyon, bir sınırını oluşturuyor. E, ve diğer büyük konular hani, e, işte bilinç yeniden doğar mı e, gibi şeyler konusunda ben e, Alan Watt, Watt okudum ve e, onun e, spiritüel e, yazını e, kendisi belki bilmiyor ya da söylemiyor ama anarşizmle bazı paralellikler koyuyor. Burada bana ilham veriyor. Bu şekilde. Tamam, önce Şimdi e, hep Marxizmin başat noktası olarak bu başından beri David Harvey'den bahsediyoruz ama David Harvey'nin de çok ciddi esinlendiği bir adam olarak Henry Lefebvre üzerine, Henry Lefebvre'nin mekanın üretimi üzerine, daha doğrusu Henry Lefebvre'nin günlük hayat felsefesi, günlük hayat teorisi üzerine ne gibi şeyler düşünüyor? Bundan daha da önemli bir durum var benim için. Henry Lefebvre'den çok ciddi olarak etkilenmiş olan situasyonizm hakkında, situasyonizmin ortaya attığı e, psikocoğrafya fikri hakkında mekanın tekrar ele geçirilmesinin etrafında kodlanan e, bu mekanın tekrar ele geçirilmesi hakkında o attığı psikocoğrafya fikri hakkında ne düşünüyorlar? Bunu merak ediyorum. So, a, a geographer uh, who David Harvey actually was very inspired by was Lefebvre. And what do you think about the uh, space production process that he theorized on the uh, and also the uh, everyday the cap occupation uh, occupation of everyday geography of, of space and uh, also uh, again revolutionary. revolutionary space ve Lefebvre'den yine etkilenen o. <laughs> ben again bu oluyor yani. Uh, uh, and also uh, a, a, current who's again very inspired by Lefebvre's Situationism and their theory of psych psychogeography. What do you think about that? Yeah, another great question. Um, that's all I get is good questions. Uh, yeah, I mean, Lefebvre, you know, Harvey's been influenced by Lefebvre, and, and so have so many other geographers, myself included. He comes up in, in, in my book as well, right? Um, you know, he's talking about the production of space, and he does so from a Marxist perspective, but, you know, I think that, you know, here's why I don't want to say, okay, all Marxism, throw it in the rubbish bin necessarily when I say the end of Marxism, I'm being provocative in a, in a certain kind of way, right? That, you know, but we can read we can read Lefebvre's ideas about space not necessarily even through a Marxist lens either, right? We can read it just as a geographer, and, and that's how I read it, and that there are some useful ideas to come out of that in terms of, you know, certainly within my own work in Cambodia and the kinds of, you know, occupations and struggles on the ground that people are, are actually engaged in, it, I think Lefebvre's ideas have been useful in, in terms of thinking uh, about an ordered view of space versus a um, you know, a more open and emancipatory view of space where we can reconfigure, right? And so in some of my work, I've, I've sort of used this idea, you know, my first book, Cambodia's Neoliberal Order, and it's using Lefebvre's idea of an ordered space to make an argument about how neoliberalism orders space in a particular way. So I think it's useful, and I think that you know Harvey would want to use it in his own particular way, and you know any given geographer will. Feminists have used it, um, so I you know I think there is uh, uh, definitely something interesting things to come out of that, and it's done a lot for pushing critical geography forward to think more directly about the um, you know the kinds of resistances that can be mobilized in particular spaces. Um, and so, I mean, in terms of how that's taken up in psychogeography, great question as well. But I mean, I think it's interesting, but and you know, it's not something that I've directly engaged with myself. Um, I have a friend, Mark Purcell, who's very, uh, he's a geographer as well. He's very into Lefebvre, and yet he's more of an anarchist. He doesn't identify as an anarchist because he, he he's almost too cool for anarchism. If you just want to give himself that label. What's that? Likes Jazzianism. Yeah. <laughs> so he wants. It's, he says it's more anarchist to not be an anarchist at all, right? So, <laughs> anyways but he's been really inspired by um, Lefebvre's thought, and I think he's sort of picking up on um, some of the psychogeography sort of things as well within his own work. But it is, you know, he uses the idea of direct democracy. He uses that term rather than anarchism, and you know, there's there's some nuances there, I suppose. But um, when I read his work, like, he, what's his book? Uh, his latest book is, oh, I can't remember the title of it, but it's a fantastic book. Modernity and Everyday Life. No, Dem- Purcell's book. Purcell. Democracy. I can't remember the name of the book. Anyways, I read it through an anarchist lens, and it's like, okay, yeah, this is great. This is fantastic. Uh, where he's trying to bring in some of these other themes of of uh, Lefebvre and the contributions to, uh, you know, psychogeography as well. Mark always tells me, oh, you need to read more Lefebvre. And I said, oh, okay, maybe I'll get around to that at some point. <laughs> ee, yine harika bir soru. Ee, Lefebvre'nin e, etkilenen birçok coğrafyacı var. Ve bunların arasında aslında ben de varım. Ee, ve kendisi bir Marksist ama yap, çalışmasını Marksist bir bakışla okumak zorunda değiliz ve e, zaten buna bağlı değil aslında çalışıp ürettiği şey. E, ve e, gerçekten de kullanışlı kavramlar üretti. E, bir işgal ve e, mekanın işgali ve e, Kamboçya'daki e, sokak mücadelesi bütün bunları aslında çok iyi oturan bir fikir ve e, ve ortaya attığı e, düzenlenmiş mekan ve özgürleştirici mekan farkı e, aslında ben de e, kitapta da var aslında. Şu anda çevrilen kitapta da var. E, bu kullanılıyor ve bir yandan bunun e, bu e, e, düzenlenmiş mekan aslında neoliberalizmi çok iyi tarif ediyor. Ve neoliberalizmin e, şu anda yaptığı mekan üzerinde yaptığı şeyi tarif ediyor. E, bu açıdan önemli bir çalışma. dediğim gibi bu e, feministler de kullandı Lefebvre'nin kavramlarını. başkaları da kullanabilir. Ve mekandaki e, hangi, hangi mekanda olanaklı olan e, direnişin nasıl gerçekleştirilebileceği konusunda e, çok iyi bir e, evet, teori. E, ikinci soruya gelirsek ben çok e, psikocoğrafya ile çok e, aşırı neşir olmadım ama arkadaşım Mark e, Parsel bu konuda çalışma yaptı. Kendisi kendine anarşist demeyecek kadar cool bir insan olduğu için e, bu konuda doğrudan demokrasi terimini kullanıyor. Fakat e, o, o çok e, kullanıyor ve bana daha fazla referber okumamı söylüyor ama ve psikoloji öğretmeni belki bir gün şey yaparım. The, the book is The Down Deep Delight of Democracy. Down Deep? Right. Down Deep Delight. Delight. Bu son soru olmuş olsun arkadaşlar. Saatimiz hala hazırda 9.30 geçti. Atölyenin bitmek saat yaklaşıyor. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederiz. Önce ben ufak Biz 26 atölye olarak özgür bilgi paylaşımının pratiklenmesi, pratiklenme çabası olarak bu seneki etkinliklerimize Kadıköy ve e, Taksim'deki atölyelerimizde e, son etkinliğimizi gerçekleştirmiş olduk. Bundan sonraki e, etkinliklerimiz Eylül ayında olacak. Yine farklı coğrafyalardan anarşist ve anarşizm pratikleri, anarşizmin içerisindeki teori ve pratik tartışmaları yansıtacağımız e, çalışmalarımız devam edecek. Önümüzdeki sene hepiniz görüşmek üzere. Eğer haberdar olmak isterseniz ilklerden çıkışta bir iletişim listemiz var. Oraya iletişiminizi bırakabilirsiniz. İyi akşamlar.